Повстань перуна, орден лицарі Сонця. Мотиви, чого батьки сумуєте? не весело, сину, Дніпро на нас розсердився, плаче Україна. І носити не віоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слава Бога, великого Бога, а сльоз, а крови напоїть всіх імператорів стало, з дітьми і онуками втопить в сльозах удових, одівочих, пролитих тана серед ночі а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих кровавих на ріки море розлилось огнене море. Та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукави і вогні, її украдену збудять. Жива душа поэтова святая, жива в святых своих речах. І ми, читає, оживаємо і чуємо Бога в небесах. Воскресну нині раді їх, людей, законних моїх. Я настороже, коли їх поставлю слово. Тарас Григорович Шевченко Повстань, Перуне! З дна Дніпра світанням загровних лун, з душі, з народу глибині, хай встане Бог Перун. Народи мій, о, зрозумій, вину твою вину, віру святу, міць лицарських натхнень, душі твоєї грім співучий сонце зов до зір блискучих, живого духа, всемогучість, ти кинув у Дніпра глибинь, і відтоді вона живе, немов на дні Дніпра, проміння трясна душа. Глибінь, глибінь кидати буду, раніти слів натхнінь, аж зі скали омертвінь вогню добуду, аж викришу, воскрешу розсвіт загравалу. І серць твоїх синів повстане Бог Перун. І з тем, як сонце мідь свята, преславана світо загравна, повстань. Три святоясны Боже, скажение хула, хай громіць твоє, приспана свята, переможе духа зла Христа, Со дна Дніпра і з глибині, з народної душі, світання сонця зов, все розблих все обнов, як розсвіт ранніх лун, повстане Бог Перун. Ти наш лицарський дух, ти життя і рух, все потуга, все світа, повстань, вістуне всевічного завіта. Перемога неситого, задрижало небеса, сум котився сум, мов померкла сонць краса, арф мільйони струн біль ячать і сум, з креготом обида, з креготом смерть скрегоче, шкелетом душ живих мільйон мільйон. Піде на дно в безвість безодні, розбухне зло, ви чорти все голодні, ячать мільйони струн, сум і сум котиться на дно Бог перун холодом сонце дихнуло, як ніч. Здригнулись діди по той біч, серце прив'яло з болю, синів будучу долю. Сум котився сум, побачили душ неволю. вид сповнений вщерть, смерть, смерть, смерть. Сонце погасло, як ніч божеський сум, арфа ячать мільйони струн, біль кричать, горд, монгольський шум, туч зловісний струм, шум погуби шум, ніч народних струм, плач невольницьких дом, мільйони душ і струн, біль ячать і сум, котиться на дно, Бог наш правдивий перун зірвались мільйони струн, глум котився глум, над правдою душі, над темним похороном, скреготом, розкотом на дні, глум котився глум, насити сонце прокатнув, глум котився глум. Невольницька дума. Ой, даремне ясне сонце говорила, віками в душу просилось, там воно вирости хотіла. Ой, забулась Божа мова, ой, забулась, душа на дні потонула, плакала, щеміла. У кайданах душа мліла, чайкою понад Дніпром голосила, скигліла. Ой, то не душа, причина на роздоріжжі, кається блукає, то мати без на душі своєї шукає. Ой, ну, і катились бурі тучі вікові, сум катився сум, ой, та ні хвилі, хвилі, Дніпрові, то сльози лили з гіркі, напоїть цих імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удових, а дівочих пролитих тяне серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих, на ріки море ось огнене море, і повстав несити лютий, дихнув свій подих по степах. Ой то ні косиці, ой то ні мак, то кров синівська у степах, сердечньої крови море, чорне море, горе тебе, безталанна мати, горе. Сум котився сум, плакала душа щемила, на дні серця нерозумно говорила походах і зривах, розпач болю говорила. Ой, даремне ясне сонце говорила, сонячне зерно виростити хотіло, щоб сонце і серць розгорілось, світові засіяли, заясніли, забули сини свою віру, призабули, голосу Божого не почули, душу свою загубили. Та як же ви без душі жити хотіли? Ой, розгулявся неситий лютий, закував рід, Богом призабутий. Гулє, лютий, деспот гуляє, з Бога ясного глузує, тебе вісміває, в темних льохах бусурманських, у неволі вражай у турецькій, на островах Соловецьких, в братніх кайданах братерських, по всіх землях українських котяться котяться плачі невольницькі, стони невольницьких дум, сум котиться сум, кров поплила, кров поплила, ціле море ісповнила, неситова спрагу засила наситила, аж розгулявся неситий лютий, розкопав. Розрив розриту могилу, руїнив і вогні окрадену, збудив Україну. Щоб на загибель дивилась синів, на чортів тріумф котів, на чорну смерть і темний похорон, щоб мати дивилась на глум, на глум ідеї сонця на глум, на глум народу на глум, пекольний глум котиться глум. Кається блука, молиться шука, Бога, ясного князя Юрія, лицаря у золотих острогах, ясного Бога. Весняне сонце вогнями вітає, тебе шукає, тебе шукає. Ой, то не душа причина на роздоріжжях, кає заблукає, то мати на душі своєї шукає, щоб неї синів натхнути, щоб неї синів натхнути ом. Шлюс. Хай буде ранок. О ні, о ні. Душі живої не скує, і не вирве зі дна сонячного зерна, вона живе вночі на дні. Прийди, прийди, громами світи, бурями гряди, і темну ніч ори, ори, в розплук, в розплук, потугу всіх потух, весну, весну, да будь розкуй, даруй людству, розкуй, розкуй могучий духа струй, весну нову, орі створи розкуй на дні душі, ордену про сонце світанок, хай буде ранок. Шлюс. Натхни, перуне, це ти, це ти горів тоді, як не було ані буття, ні небуття, лиш вищий видих прагнення, безвітряне дримало, соних пра блискавиць ядро а небуття Дніпро відвичним сном хвилі свої котив котив, сон предвичний снив, сон котився сон, а космо блискавись ядро, безвітряна жевріло, закутане сном, будилося, рвалося до буття. Тоді, тоді, це ти всесвіт збудив до життя, це міць твоя, воля твоя, краса твоя з безодні небуття, з одна Дніпра, створила силу прасвяту, все світотворчу місць вогню, з відвічного збудила сну, тон, єдиний тон, життєтворчий зов, прорвав сон, і встала міць твоя, нова, незнана, це збудився сосну, розпружив світотворчу снагу у всесвіт розпростер із громоядерних ядер, Росія полочистий шлях, ядра сузірі, простір етер, розпростер, будиться засну, Бог припотужний перун. Це ти осім твоїм вогнем, натхни нахни, святий орден. Щас. Хай буде день, день, хай буде день, світ юних крилатих прагнень святих хребків героїв мід, в твердої дійсності граніт перетвориш, темінь на світло переореш і в ордені заговориш на весь світ. День настане день, просниться про весняна зелень, крізь темінь, громо промінь, проб'є шкарлуці гніт і розгатиться розгасне, як лід, ярмо і гніт століть, і мов сонце весняно, ясне гляне на світ, гляне, розвеселиться, розблесниться, весняна творча міць, і сонячних лиць, і сонячних душ, змережених душ, викреші добудь, розруш, вишивану красу, силу святу приборкану, приховану, розсвіти розковану, сонячну снагу, як стримувану міць вульканів, тайно, тайно потуги океанів, громоструми ураганів, вокриш, викриші, розкуй, розруш, вишивану красу, сонцем мережених душ, весну, весну, створи нову, косма соняшну. День хай буде день, радость і зелень, потуга геройських прагнень, день хай буде день, сонць нових вогень, і зелень, і день, і день, і зелень, зелень вічного космічного життя. Хай буде міць твоя, воля твоя, краса твоя. Хай буде космічний день геройських прагнень, вимряний світ в твердої дійсності граніт. Перетворіть і громосилою твоєю заговорить і як землі, як сонць світів діадем, розвисне твій святий орден. Шлюз. Ряди, бароне. Хоч день що дні, весна йде цвіте, рожевіє, святе, святе, натхнення вже ще вріє, ще сум, ще сум, ще біль, ще біль, ще смерть, ще смерть, ще ворог твій, ще лютий змій, злоба шаліє, бій стане бій, стане лютий змій, бій настане бій, вогневий, весняний, сонце радісний. Змій злолюти змій, лузує ще з тебе, гей, бій буде, богів світів, часа просторів, змій, злолюти змій, лузує ще з тебе, гей, буде борня, весь безлад матерія, весь жах і темінь і злоба, весь біль усе буття, всі сльози та все горе, все святів, все святу. Чорне море, терпінь, терпінь, терпінь. Усіх все світа Україн, борня буде борня, змій, злолюти змій, глузо дише глум, із безодні шум, горд зловісних шум, ніч всесвітніх стум, всіх злочинних дум, шум, погуби шум з глузу дише глум, з Бога ясного, грома обраного з тебе, глузує визов мече, і дю злобо мерзе. Він сильніший, як ти, Божий світ мергасне, він сильніший, як ти. Мліє, мліє сонце ясне, він сильніший, як ти, святість гасне, віра гасне, світло бурями, гряди, гряди, громами, сонцями, світи, світи, і безла зла ори, ори, гряди, гряди, і зерне сонць посій, глибінь, глибінь, аж викришеш вогонь натхнінь, ори серця в розплух потугу всіх потуг, Добудь розкуй крещі і сонць мільйонів горен. Свято вогонь орден, збуди створи, святий орден. Шлюз. Перун переможець. Тоді, як захитались Боги, померкли сонячні святи, настала гроза, все злоба, все затрата. Вся влада світа зла повисла над богами, тоді, тоді синій грім перуна, роздер темінь до дна, де громи зривались ясні, там вогні розгорілись святі, тоді вся міць твоя, праядро буття, воля світа життя, майбутня вся краса, світа творча яро яса незняна, незбагнена, перунова снага, світло сіменна. У трясуть його втілося все, і там загоріла, блискавицями вбила, демона злоби зла, грім, грім, святий, світотворчий, бути, бути космовесні, святі, світлотворчий, це є ти, це є ти цю міць свою святу, що сеси збудила засну, спасла від зла і тьму переможе тьму, все затрату цю снагу твою, найсвятішу, селена творчо громову, космо сонячню тебе самого оперуне, що збудився засну, щоб світ спасти на наново. Я зову, я клену, я втілюю в орден і слово. шлюз. Веди, Перуне, вогонь святий вогонь, з мільйонів сонь з долонь, вогонь натхнінь зійшли, орден святий у бій веди. Бій, хай буде бій, весняний сонце радісний, бій настане бій, впаде єфідний змій, переможений все злобо, все затрата перед престолом сонця, лицарський орден гряне, перу, перуна світла творця. Весна і мужество буде, радуйтеся, герої, сини даж Бога Сонця, до боротьби навої, посвячені в ордені. Гряди, гряди у світла хуртовині, симфонії у громовіщому натхненні у ордені всевічно, повс... повсевічно, повсесвітньо вісти, вісти усе нові ви завіт. Бути, бути, бути космовісні, ти є наш батько, Бог перун у боротьбі, у творчості, у радості, у правді правд новий, що світ не біль, не біль, не сум, не зойк, не глум, що світ не кривда, не зло, що світ добро, добро. Зло, золото, дзвона музика сонця, бадьори танець планет, юних богів, шумні банкети, подвиги героїв і поетів, святість і істиня, все сила творчого горіння, лиш світ оце новий, новий завітів завіт. Це ще не сотворений світ, ще ні, ще ні, ще ні. Ми твої сини, мій твій орден на бій святий, грядем, грядем, весну несем. Ми твої сини, святіш нашого розвогні, щоб навіть не неситого зло перегоріло у золото добро. Ми твої сини, святість нашу розгоні, розвогні, у вічність, у вічність, орден святий веди, веди. Ти віщий вогонь натхнення, сім'я вселеною, міць громовина дух світла симфонії, що пливе гуртовиною, космічною рікою, немов Дніпро, усе буття, широка хвилі підійма в молоці молочної дороги, із предра буття, немов з Дніпра, тебе пробуджую, тебе воскрешую в душах синів героїв до боротьби нової, вогонь, вогонь про всесвіт і про слово, натхні, збуди наново, і святості із мрій, із згарич прагнень всіх героїв, із пробожою вічності дна, виори в чині згранітневу поему, створи, створи всевічну міць ордену, звісти, звісти, завітів всіх завіт, зенит, зенит, зенит. Це ми, твої сини, сотворимо світ. Це ми сотворимо світ. Це ми сотворимо світ. Шлюс.